nocta lumo povas damagi la sanon. Regardi la noctan cielon estas a parte bela sperto. Observi steloin, la lunon, cae aliaen detaloin sur la firmamento, estigas agrablaen pensoin cae inspiroin. Tamen, tiu spektaklo farigas pli cae pli malfacila en la moderna mondo. En multe landoi, la nocta cielo farigas pli luma pro la lampoi cioi amassigas sur la surfazzo de la tero. Automobilei lumoi, lumigitei construagioi, lumai propaganda fischoi, cae lumfostoi plenigas la cielon per helo quiu influas ec la logiantoin en camparo. Crome ecranoi de televida parato e cai telefonoi forte contribuas al tio. Ciu tio povas influi la homan sanon, sciencistoi en la Universitato Thomas Jefferson en Usono clopodas de longa tempo respondi tion demandon. Per satellitoi, oni povas mesuri la quanton da lumo sur la ter surfazzo. Oni iam calculis che homoi vivantai en locoi cie la cielo estas pli hela, riscas pli ofte suferi de alta sanc coronariae malsanoi, cait serbo malsanoi. Por tivi calculoi oni prenis en consideron aliaen factoroin kiel aer malpurezzo, quanto da bruo cae manco de plantoi in la medio. La lumo quanto montricis sen depende malfavora factoro. Aliei malsanoi probable estas causatei de troa nocta lumo, mam cancero, Alzheimer malsano, cae diabeto noctae lumoe interrompas la naturan biologian horlogion, quiu ritmigas la funcciadon de la organoi. La homa genetico tion registris antau iar miloi. Tiu horlogio situas en la cerbo, sed ciu celo en la corpo hava sian propran horlogion. Tio pliigas inflamain reagoina, influas la disdividigion de celloi cae malfavoras favoras la productadon de melatonino, hormono tre grava por la fisiologia dormado. Tio negative influas la homan sanon cae anca la sanon de plurei aliai animaloi. Melatonino organizas la ritman funciadon de la corpo, protectas neuronoina reguligas la immunologian sistemon cae agas contra inflamoi. Comprendeble, la sentemo relate al noctai lumoi varias de homo al homo, sed la esploristoi assertas che ec ne forta lampo en la dormo chambro povas influi la productadon de la melatonino. Ili recomendas usadon de curtenoi, plantadon de arboi sur trotuaroi, cae evitadon de noctae promenoi en regionoi tro lumai. Dum dormado, oni devas ne ricevi pli ol unu luxon sur la oculoin. Tio respondas proximume alla lumo de unu candelo staranta ie distanzo de 1 metro.